Vir Woestenbach verseker vir enigeen wat na Egypte kyk vir hulp. Hulle vertrou op Egypte met sy baie perde en sterk reiters. Plek dat hulle vertrou op die Heilige van Israël. Plek dat hulle vraag wat hij wil hee. In sy groot wijsheid stuur hy rampe. Hy verander nie van gedachten nie. Hy tree op teen die volk wat bose dinge doen en verpletter ook hulle bondgenote. Want hier die Egyptenaars is maar net mensen. Hulle is nie God nie. Hulle perde is maar net van vlees. Hulle is niet gees nie. As die Heere sy hand uitsteek, val sobel helper as die een wat gehelp word. Soms sal hulle sterf, maar die Heere het vir my gesê, een leeuw, een jong leeuw lee by sy prooi. Hy steer om nie aan die veewachters, aan hulle geskreeuw en geraas nie. Hy hou aan met vreed, net so sal die Heere, die Almachtige, kom wanneer hy veg op Sionsberg. Die Heere, die Almachtige, zal oor Jerusalem waak soos een voel sy nes beskerm. Hy sal dit beskerm en so die stad red. Hy sal daarby voorbij gaan en dit red. Daarom, Israëlieten, kom terug na hom toe, al het jylle hom verraai. Daar die dag zal elkeen van jullie sy silver afgoede en gouden beelden weghoor, die afgoede wat jullie met jullie zondige handen gemaakt het. Die Assyriërs zal vernietigd worden, maar niet door die zwaard van mensen niet. Die zwaard van God zal hulle tref, en hulle zal paniek bevangen wegvlug. Hulle jong soldaten zal gevangen worden en slawe gemaakt worden. Zelfs hulle bevelvoerders zal van angst ronduit loop. Hulle zal vlug als hulle die vlees zien aankom, sê die Heere wie vlam helder brand op die altaar in Jerusalem.